Gom entzuleak, eta gauon ere gom aldugu funtsian gure entzuleeri, gure gauko mintzalekuan e, seguritate legea, dugu aipatuko. Oitan, eh, beraz, eh, eh, eta binatek aipatu daukun bezala, eta ergia da, lege horrek jardokitze hainitz sogarazi dituela, deputatuen arteko lehen debatea abiatu denetik, funtsian manifestaldiak eta salatze ageriak zabaldu dira. Hainitz, aipatua izan da, ogoita laugarren artikulua, polizien filmatzia eta irudiak interneten zabaltzea mugatu nahi duena, ez da arrangura sortzen duen puntu bakarra entxatuko gira, konprenitzea, zer den lege hortan, zergatik hainbeste jende altxatu den horren kontra. Bestalde, separatismoaren kontrako lege proiektua ere main gainean ezartzen du gobernuak, helburua terrorismoaren kontra jokatzia delarik, eta interneten herra edo gortua azten duen diskurtsua kontrolatzea, baina hor ere, iardokitzeak badira beharrezkoa otedea lege berri baten ezartzia, Hortaz ere, hariko gira gure gomitekin. Vicente Vrignan, Franz Bleu, beraz, eh, iratian ari den kasetaria, SNG sindikatukoa, Oian Atezer eta Maite Ubidia, biak ere kasetariak, Jakes Bortairu, EH Baieko militantea dena, Alen Larrea, abokatua, beraz, eh, gauon eh, guzieri. Gauon. Gauon. Eta Vicente, zurekin hasiko gira, behar bada, zenta lehen jardokitzak torri dira, preseski, kasetarien ganik, hor ikusi dugu, bere ala, funtsean, eh, kasetari frango, uh, eh, txatu direla, hor lege proiektu horren eh, kontra, zer gatikote, zer duzie, beraz, arrangura bezala ikusten. E, Kezkatu gaituena da lege horoko jara, beti haipatzen dago eta laugarren eta artikulu hau famosoa <clears throat> zeren haintzinean eman dugu, gure, gure profesionaren arabera, baina lege, lege osoa kezkagarria da, zeren legeak dioen bezala seguritate globala da, eta eh, zalantzan emaiten ditu eh, eta demokrazia eta bizi publikoko eh, berme, berme batzuk, berme hainitz. Uh, orduan, SNG, Syndika Nazionale Jornalist, horrek sartu uh, da, edo egin du eta, eta lege horren kontra manifestatzeko. Zer, goita lagarren artikulu galde da galde egiten da, e, edo debekatzen da e, irudiak hartzeko, edo bederen e, muga hainitzen maiten ditu, hainbesteraino nun, ahantzu e, debekatua bihurtzen dira. E, galde egiten da ere baimena galde egiteko, e, hainbat erreportai egiteko, enfin, traba hainitzen maiten ditu eta muga hainitzen maiten ditu e, gure lanari. Baina berriz errepikatzen dut, berresten dut, lege horrek baditu beste aspetua hainitz, eta piztudo ahangura uh, eh, initzetan uh, eh, batzorde europeajak, uh, bat eta berak uh, dei egin du, frantziari, eta horretarazteko uh, askatasunak babesteko dira. Biziki bekan, eh, sartzen da Europar batasuna eta bere egien uh, politikan, baina aldiuntan egin du. Um, giza eskubideen e, eh, defensora ere, e, eh, defensatzaileak ere, berak ere dei bat egin du e, eh, galdegiteko lege hori kentzeko, ez baita posible horrelako lege bat eta mantentzea, eta eta baita ere onuren partez dei bat izan da lege horren kontra. Beraz, dei hainitz nazio artean, bar nekaldean ere, Bada eta bada baita ere e, eta kezka politiko bat zeren e, lege horrek plantan emaiten du azken finean uh, Marine Le Penek eta Rassemblement Nazionalak nahi, zituen, eh, nahi zuen eh, politika. Erain nahi baita delitu bat egin nahi zin, norbaiten askatasuna mugatzen alda, edo urgunago norbait uh, atxerotzen alda eta epaitzen alda uh, deus egin nahi Hori biziki kezkagarria da, zeren uh, azken urte hauen uh, frantses bizi politikoan, alternatiba zen beti edoni edo fascistak, edoni edo eskuin edoni edo, uh, Eta aldiuntan uh, eh, ez da beste alternatibarik, zeren eh, haien programa plantan emaiten da, haien programa uh, ari dira plantan emaiten. Beraz, biziki kaskagarria da, eta iparaldeari uh, dagokionez, kaskagarria da, emengo haute batzuk, Vincent Bru eta Florence Lazerrek lege horren boskatzea. Mhm. Ja, oiana, uh, zu kasetari bezala, uh, eh, keska txamaiten duzu, lege hori? Be, bai, biziki, zeren, uh, bo, bada, jadaniko gaita laugarren artikulu hori, baina badira beste hainbat lege ere pasatzen ari direnak, bada, ordenuaren mantenurako proposamen behia ere, orain uh, martxan dena, eta horrek argiki mugatzen du kasetarien lana, Badira, eh, behme gimino batzu prentsakarta lortzen duten kazetarien dako, baina noroitara da eh, bat, ez dela bat ere beharrezkoa kazetari zaiteko prentsakartaren ukaitea, eta bi, prentsakarta ukaitea gaur egun aski zaila dela e, kazetari batzuentzat, batez ere eh, ba, artikuluka pagatuak direnentzat, eta hola, berbait zuzte fakturak aldi oroa eskatu, eta prentsakartaren ukaiteko, behar da, eh, zure diru sartzean erdia, kazetaritzatik gitea. E, arazoa da, hainitzen dako, e, prekario prikario batean direla kazetari hainitz, eta beraz, ezinezkoa zaiela prentsakarta lortzea. Horrek, eragiten du, kazetari horiek, beraz, prentsakartarik ez duten kazetari horiek, ahiskoan direla e, manifestatzera joaitean, eta... Be, iz, atxilotuak izaiten aldirela, e, eh, beren lana egiten ari direlarik. E, pentsatzen dut, badira adibidez, e, argazkilari batzu, ari direnak be, e, edabidea initzen, initzen dako, eta eta horiek manifestalietara joaiten direnean, argiki be, kontrolatuak dira, babes materialak entzen zaie, beraz lana ezin dute, babestuak, ezin dute babestuak izan lan egitera doazenean, kolpeak hartzen dituzte, eta gainera e, eta hainitz ikusi da azken urteetan eta aukera egiten ari da e, manifestaldiak kubritzera joaiten direnean kontrolak ez dituzte ere pasatzen eta joaiten dira segidan e, komisaldegietarat izan dituzte lau horrenez e, identitatea eta verifikatzeko eta hororen buru emaitza da ez dute kondenarik baina lau horrenez ezin izan dute manifestazioa kubritu eta beraz ez dute beren lana egina alizan eta hori da e, ipar ikusi dugu e, duela guti e, eta lege hori azten oraino pasatu, e, Guillaume Fobo mehatxatu dutela e, frantziako poliziak, bere lana egiten ari zelarik, beraz, e, naiz, eta jigajia dena da, naiz eta lege hori azten pasatu, biziki asimilatua dutela poliziak, eta Eta zer izanen da... Legea... eta ez, ez dela argazkirik hartu behar? Barneratua dutela, bai. lege hori jadanik plantan balitz bezala. Mm -hmm. baitu, eh, jokatzen dute, eh, behar atxatu dute, gion fobo eh, argazkilaria, janez eh, argazkiak ezabazitzen, eta hori ez dute asko biderik, eh, legezkoa baita momentu zazteko, argazkietan hartzea eta argazki horiek eh, zabaltzea poliziarenak. Ordean, Bixente, egia da, legiak ez du erraiten, ez dela izu filmatzia edo argazkien hartzia, bizik eta da, horren erabilpena, baina egia da, holako guaitan eta horienak eh, azaldu duen, eh, kasuak hemen, baina beste toki batzuetan ere gertatu direla. E, ez du hori gaiten, eta uh, azken finean, hartzen barin baduzu, dudarik gabe, uh, e, TN Fungo uh, ekipa bat, edo Le Monde kasetaria, edo Radio Franceko kasetari bat, ez du arazorik izanen. Landierra da, uh, pijistak, edabide tipiak, eta iditarrak, zeren informatzeko, uh, oianak erranduen bezala, uh, informatzeko ez da prentsak hartarik behar, be edo nork egiten aldu, ikusten da, bai berrikitan txare sozialetan, baina hain ere, eh, bat orako fanzinak, baziren orako uh, eh, eta edo nork publikatzen aldu, eh, aldu ez da, kasetari bat izan behar, diendea uh, eh, informatzeko, beraz, Uh, mugak dira, uh, ebe haulen kontra, zeren azken finean uh, entzai baduzu zure lanagitea eta uh, ez balin baduz pijista balin ba-, bazira adibidez eta zure argazkiak saltzen balin badituzu. Behin eginen duzu, e, polizia diten da, hartzen dautzu zure materiala, e, debekatzen dizu lan egitea. Behin eginen duzu, bigarren aldian e, hartzen dautzute materiala. Egin behar duzu dena prozesu bat, deitu prokuradoreari edo abokata bati, joaiteko materialen. Iruagarren aldian gauza behar. Eta azken finan, zuk berneratuko duzu lan jero xadera, Eta, be, azken finean, ez duzu zure nahi ginen, ez duzu polizia foto, eh, edo arkazkitan hartuko, zeren soberak ari opakatzen duzu, zeren bizi, eh, bizi behar zira ere, bezure arkazkiak saldu behar dituzu ere, eta azken finean, hori eh, gertatuko da. Hori da, pixkat, sortu nahi duen lege, horrek da, barneratzea, debekatua dela, naiz eta, eta, belz, surian, ez duela hori erraiten. Mhm. Maite ubiria, ordean, uh, zu uh, bezala, ebili zira eta ebitzen zira, bai iparaldean, egoaldean, uh, bon, egoaldetik ikusita nola, nola senditzen duzi ebrezeski hemen uh, ez da ari den lege proiektu hori? Bon, Batzuk aipatu dute ba, lege proiektu horrek badula horrekari bat eta hori izango litzateke Espainiar estatuan eh, badira bost urte indarran sartu zen e, e, mozal legea. E, hain zuzen, e, ba, Frantziar lege berria tramitatzen hasi direlarik e, Espainiar e, auzitegi konstituzionalak bere bazpena eman du e, alegia mozal lege horri buruz. Eta oroar ontzat eman legea, baina egia da ba, kapitulu bat hain zuzen ba nolabait espainiar eh, poliziei e, eh, baimeni gabe eginen zituzten bideo grabaketa horiek bai deusustatu egin ditu, ez? Horretik aipatu da frantziar prentsan ba nolabait aurrek aurrekari gixara mozaldegia hori. E, nik nabarmenduko nuke mozaldegi horrek e, ba eskubien zapalkuntzaren e, usta e, oparoa utzi, utzi duela, ez? Bost urtetan, zazpi mila zigor goiki ezarri baitituzte lege horren, horretan oinarrituz Espainiar Estatuan, eta ego Euskal Herriaren kasuan, hogeta sortzi mila zigorre prozedura eh, zabaldu dituzte. Finean, lege, lege horiek aprobatzen direnean, edo onartzen direnean, naiz takasuntan fokalizatzen dugun kazetarien lanean, finean oinarrizko eskubideak eh, jartzen dituzte jomugan ez, e, hemen e, lagunek aipatu duten bezala finean, ba, elkartzeko eskubidea, manifestatzeko eskubidea, eta adierazpen askatasunaren eskubidea oroar, e, ba, jomugan jartzen dituzte, horiek bezalako e, legeekin, eta nik e, bat egingo nuke, ba, naiz da guain, e, eh, ba, segurtasun lege horri begiratzen diogun, ba, guain dela hilabete batzuk oarkabean pasatu zen beste arau bat, eta da barnei ministeritzak e, ontzat eman zuen eh, barne dotrinari, barne kontrolari buruzko dotrina berria, ez? Eta hor dagoeneko idatzita utzi zuten, ba, nolabait moldatu nahi zutela kazetariekin harremanak. Hau da, enkuadrotu nahi zuten, marko bat eman ez zioten ekazetariok egiten dugun lanari. Gehien bat manifestari, manifestazio denboran, bakokatuz ekazetari horiek. Esan ez, nun jarri daitezken eta nun nun hartu ditzaketen irudiak eta nun e, ze oharrak e, egin behar dizkieten poliziek e, ba, adibidez, ba, e, ba, polizikarga baten aitzinetik e, mugiarazteko, esan ez preseski jarri bat zirela polizien onduan, e, finean mugatzen e, kazetarien askatasuna eta kazetari on eta kazetari txar artean nolabaiteko e, zailkapen e, maltsur bat jarriz. Ez? Hau da, Elena aipatu duten bezala, finean karta daukaten kazetariak, edo ezagunak diren kazetariak, edo, edo haien presentziaren berri e, ematea onartzen duten kazetariak albo batean jartzen dire, eta gainerako guztiak, guztiak ba, esaten zaie hor kokatu nahi dezuen tokien, baina ez bazau tokionean, ba, pairatuko dituzte, beste manifestariek pairatuko duten hau da, portizkeri da, hau da, eskubideen bortxaketa. Eta nik uste eh, horri e, eman bardigula garrantzean dia, zeren arrezko bizia ezartzen du. Ordean ikusten dugu, ez dela, beraz, eh, lege horrekin bakarrik eta lanjerrean ezagia bai prentsaren libertatia, baina eh, oinarizko oinarrizko eskubideak ere ipatu behit dituzu, hori korkiago, alen lagea, hor, eh, bat du, zonbait urtea iziztela lanian, eta zer da, ono, oskabat gehiago lege horrekilen, oinarrizko eskubideen eta zalantzan ezartzeko? Bai, urratz bat gehiago, hori eh, bidea hasia da oai, eh, duela bost urte, bide hortan sartuak gira, eta hori eh, eldu gira, gizartearen eh, kontrol orokor batetarat. Zegertatu zen, duela bosturte? Bosturte eh? hor, eh, bez, paiseko atentatuen ondotik hasi ziren, behaz, zera lege penaletan eta prozeduretan, behaz, eskubideen muristen eta bon, terrorismo aferak kontutan hartu, zedo estakuluarekin, eta gero hori emendatu da emeki emeki, gizarte oso da, eta nahi uh, apartetik uh, beste uh, e, uh, sail guzietarat pasatua dira hoai euh, lege horiek eta hoai kontrol horoko agerat heldu gira. E, denak, uh, bon, ber, berba, errietatik kanpo ez, baina errietan oai, denak uh, grabatuak dira, irudiak hartuak dira, eta kurioski hoai polizia da, behaz, irudietarik aparte egon nahi duena, baina beste guziak polizia aparte uh, grabatuak gira, gira eta kontrolori emendatzen ari da denetarat. Zer dira hor lege hortan, eh, edo lege proiektu hortan, diren eh, puntu argisku edo uh, azpimaratu nahi zenuketenak? lege hortan, bon, Berriketarien eh, lana hori trabatzea esplikatua da, eh, bon, berriketarien lana hori eh, demokraziaren zutabe bat da. De demokraziak behar du, uh, behar ditu. Lan hori uh, zera premiazkoa da, gizartean gertatzen diren gauzak salatzeko edo argitaratzeko, e, poderean direnek, e, direnak e, zer egiten duten hori ere argitaratzeko eta e, ikerketak egiteko, hortako behar eskola Baina ez da lege hortan makarik, badira ere beste hilabete unen hasieran behaz publikatuak, iz, publikatuak izan diren dekretu batzuetan, hiru dekretu publikatuak izan dira, e, Europako legediaren e, estakuruarekin, behaz e, e, informazioen kontrola eta horren e, bete behar hori e, betetzeko, behaz gobernuak hiru dekretu hartu ditu, eta hor, beldurgarria da, bel, oai dira eta hori, Asia da, sartuak dira, errekurtsuak badira, zera epaile, sendikatu batzuek, abokatu sendikatuek, bat dituzte errekurtsoak eginak, mehementuan ez dira trenkatuak errekurtso horiek, benen hor e, gure e, bizi pertsonala, gure e, eh, erlizioa, xin, zertan sinesten dugun, ez sinesten, filosofikoki zepentsatzen dugun, gure E, osagarri arazoak, gure sekirole egiten dugun, horiek guziak sartzen dituzte guai, eh, sartzen ahal dituzte, e, beren fitxerretan. Bazori poliziak, jandarmediak eh, eta horren egiten hasiak dira. Mhm. Eta hori ere biziki beldurgarria da. Eta knil delako egiturarekin ez da errekurtsorik edo, edo ez du hori zalantzan ezartzen? E, abisua eman dute, e, abisu ez ezkorra eman dute, e, naiz eta gobernuak kontraiboa erten duen, baina knilek ez du boderelek. Mm Konbatzen badin, badugu beste uh, estadu batzuekin, uh, Alemanian edo erresuma batuan, knilek frantzian ez du boderelek. Ez, du aski uh, diruik bere butxetean, e, kontrolatzaileek ez dute podererik, kontrolatzaileek uh, ez dituzte uh, xeetasun guztiak ukiten ala. Mm. Bez, joite madira mediarat galdeiteko, behaz eh, kontrolatzeko, mediak erten aldu, parte hori ez dautzuete akusten. Eta ez dute deusik er, er, erraiten aldu, behaz eh, problema hondi bad, bada hor. Eta kenilek kontrako abisua emaiten duelarik, ez da hori kondoan hartua? E, gobernuak segitzen aldu, gero epaileak du erten. mm. e, baina epailearen aintzina, jomber, da, be, behar da egin, eta Knidak berak ez du uh, poderi hori, eh? ez du ezabatzen aldekretu bat. <coughs> Jakes, ordeon, uh, bai eh, eh, eta kasetarien txendikatuak, baita ere giza eskubiden aldeko erakundeak altxatu dira, baita ere erritarrak, alderdi politikoak, etxe bai ere deit, deitu du funtsiar manifestaldietara, eta ordeon, aipatu dugu hainitza goita laugarren artikuloa, benen beste artikuluak ere dira arrangura gari gai zure ustez. Bai, lege osoa da zikin bota beharrekoa. Eh? Agoita lau errena aipatu da nitz, baina eh, lege horretan, badira hor errana izan den bezala, eh? kontrol soziala areagotzeko eta emendatzeko hainbat eh, neurri, polizia municipalaren podereak emendatzeko, se, eh, seguritateko enpresa privatu ere eh, podere gehiago emateko, jendea filmatzeko dronekin eta poliziek izuten kamerrak Eh, zuzenean eh, biltzeko eta egiteko guztia hori ere bada. Eh, lege proposamena e, landu duen diputatua, polizia hoia, Jean-Michel Fauver gizenekoa, berak errandu irudien gerla irabazteko egina zela. Hala, dena errana da, irudien gerla, zergatik zeta irudiekin bada komunikazio kontakizu, bada gertakarien kontakizuna, eta beraz komunikazio komunikazio bataia politikoa irabazteko edo galtzeko. Eh, adibide argiak izan ditugu azken aste hauetan, eh? e, Pariseko Errepublika plazan izan den migranteen kontrako erasoa eta kanporak eta irudirik gabe ez da ezer, ez da gertakaririk. E, irudiek dute egiten eskandalo politikoa, Eta gauza bera gertatu zen, zomait egun lehenago hor, e, delako zegler horren eh, atxiloketa eta, eta zanpaketa hor eh, filmatua izan dena. Beraz, argita garbi hor, bada helburu politiko bat, poliziak aspaldidanik hori eskatzen zuen, eta nola nolazpait gobernuaren erantzun klientelista da, eh, lege hori sutengatzea, poliziak ez zuten nahi beren bortizkeria agerian izatea, sindikatuek, eh, polizien sindikatuek aspaldi eskatua zuten eta beraz nolaz bait eh, biziki ezinbestekoa baitzaio gobernu honi poliziaren leialtasuna eramaten duen politikagatik eh, eta badakigu politika horrek ze nolako ondorio dituen ze den sozialki, ekonomikoki ze nolako mobilizazio eta mugimendu sozial egiten dituen gogoan ditugu hor retratalen borroka edo jakaurien mugimendua Hori guzia e, bere politikak eraginik, absolutoki behar du polizia leial, leial bat, eta orduan e, poliziak eskatzen duena, ebe, maiten dio eh, e, arrazori gabe. Eta lehen, eh, Bixentek erranduen bezala, gibelean dagoena da, joku miserablea eta elektoralista, hori jadanik ikusi genuen zarkozirekin, hauteskundeak hau arau, eta bereziki presidenzialak, bada azken hortetan joera indartsu bat hor seguritatea ez politikoaren erdian kokatzeko. Hori balitz eh, eh nagusia. Eh, noski gertatu dira tentatu doltsuak eta horrek sortu du emozioa nitz. Emozio gainean egiten dira lege oportunista batzu, eta horoz gainetik nahi dena da eskuin eta eskuin muturreko bozak eh, bildu, eta hori da gobernuak egiten duen jokoa eh, estrategia miserablea erraten aldena, zeren behin legean txarturik, ez da hori egina, e, auskalo bilakatzen den, eta lehen erana izan den bezala, bada legea, baina bada ere legeak eragiten duena, erigitan duen intimidazioa eta beldurra. Horain, kasetarientzat nagusiki, baina erran behar da manifestarientzat diadanik badira lege batzu pasatu direnak, eta biziki... Eh, Zailzen dutena manifestalietan parte hartzea. Pasaren lagun matermentan, Parisen, egun egun eh, pasaien de atxilotuak izan dira, eta lege horrekin bezala, asmo batengatik ez dira gehiago ekintzak zigortzen, eh, hori da zuzenbide penalean funtsezko inarri bat, orain dira asmoak. E, beraz, asmoa izanen da erudiak poliziaren kontra errabiltzeko, hori da asmo bat, ezin da frogatu e, jende atxilotzen den momentuan, me gauza bera da manifestalien zat, E, gezazpide molan horren aintzin guztua ikusi genuen, eta ondotik izan ziren hauzietan hor ikusi izan genuen no, ze, erabilpen harri egiten zuten. Jende atxilotu eta balizko parte hartzea eh, manifesta, manifestali batetan, nun eta gertaziteken bortizkeriak, beh, hola, asmoguzioen gatik jende atxilotzen da, eta naiz eta gero libratuak diren, baina de facto, de facto, debekatzen da, eh, jendeari hor manifestatzeko eskubidea. Odeon, eh, gertakari horiek edo eh, ekin molde horiek eh, ez dira bat batian etorri, egia da, alen lagia, hor berezik horiekin eta ikusi dugu egin molde batzu, handezagun manifestaldira joiten ziren jendeak uh, arrastatzen eta olako, gero, aipatu gabe, bortizkeriak, izan diren bortizkeriak guziak, Eh, polizienganik ere bai eh, hor eh, asko izan, izan baita jende hain itzauritua. Baina, ala, e, guaitan jakesek erten zuen bezala, asmoa zigortzea hori da e, pixkanaka usaia bilakatzen nahi da? Usaia ez dakit, baina hori tentazione hori badute eta horon buru epaileek dute hori trankatu behar. Legea pastemalima da, epaile hori hori dute galeinen. Ze asmo zuen asmatzea pertsona batek, bere aintzinean pasatuko den akusatu batek edo uh, pertsona batek, uh, asmatzea ze asmo zuen preseski. Eta hor, uh, oai hartu hori iraultza da, iraultza da uh, zuzenbide penalean, e, leheno e, tortura erabiltzen zen, e, erdiaruan, e, pertsonari errana azteko ze asmo, asmo zuen, bez, e, eta hortan gira, oai, bon, tortura ez da hor, meinen, e, duiak beharko du eran ze asmo zuen uh, bere aintzinean pasatzen den pertsonak. Eta eh, depen izan du, ze hori, eh, lege hori ez dakitea pastuko denez, kon, kontseilu konstituzunio ez dakit pastuko denez, geho xantza bat ere bada uh, giza eskubideen uh, aldeko hausitegiak, Strasburgon ze eran den duen, hor pentsatzen dugu ez tela hori pasatuko, e, baina lan hori hor da. E... Eh, Markatu, eh, Estrasburgoko hausitegiaren erabakia gaina hartzen du, frantzes legediari? Ba, ben, urte, urteak pasatuta, ernei baita eh, lege hor, eman dizon lege horrek behar du sartu, uh, aplikazunean sartu, kasu batzu behar dira epaitu, e, deiegin, kasazioneko artean pasatu, eta gero Estrasburgora duaiten alda, eta orduan erraiten du, bost edo sei urteren buduan, lege hori onargarria den Europa mailan edo ez e, bon, gero fiteago da e, hemen e, kontseilu konstituzionalean e, pasaraztea. Mm -hmm. Ara, bena besteaz uste ut, uh, uh, gizarte, edo gizarte autoritario baten proiektua dela, horrengi belean eta hor ez da bakarrik, E, oa ikusten gu, dugu behaz uh, askatasuna, uh, manifestatzeko askatasuna, eta hori hamein. Asia da hori e, beste, uh, beste saik batzuetan, ere ikusten da nolako, nola aldatu dituzten uh, langilediaren uh, e, zitu, langileria babesten zuen uh, legedia nola aldatu duten, aldatu dute uh, parlamentuan deusik uh, boska gabe, hori gobernuak du bakarrik egin eta hori hori ere autoritario, autoritarismoaren uh, Seinalea da hori. Mm-hmm. Eta hor, ene ustez, uh, hedatzen ari da uh, sail guzietarat. Bixente, Hor, uh, seguritateari buruz, uh, oskak pasatzen ari direla eta uh, bereziki da uh, frantzian edo orokorkiago ikusten duzu eh, hor, kasetariek? Bereziki frantzian erango nuke. Uh, gero dependi gobernuen arabera, gero ez ditut erri uh, Europar uh, guzien politika ezagutzen, baina uh, ez dut uste Alemanian edo Italian orakorik izan denik. Uh, Espainiak bere uh, ede, ebe, bere uh, fondamento horiek atxikitzen ditu. <laughs> Eta hemen gertatzen ari dena Frantzia Mairan da, belduja soharazten dena, eh, bada azken ogo, jogoita mahurte hauetan, oskak pasatzen dira, belduja, belduja soharazteko uh, orduan, Egia da, uh, atentatuak badirela, bortizkeriak uh, badirela, baina <clears throat> legeak eh, badiela, janik jan eh, nahi dut uh, min egitea e, irain bat egeitea polizi bati debekatua da gaur egun. bada lege bat hori uh, debekatzen duena diotzea polizi bat debekatua da ere. Sua emaitea polizien uh, oto bati debekatua da ere. Polizi bat argazkitan hartzea edo filmatzea eta filma hori uh, sare sozialetan emaitea haren trufatzeko debekatua da erraitea nun, eh, nun biziden, eh, eh, nun diren bere seme alabak, zer egiten duen bere, bere maztea, debekatua da. Beraz, lege horiek... Zergatik ordean beste lege bat? Be, lege horiek eginak dira, belduja sartzeko, eta uh, zatikatzeko uh, gizartea, elgartasunak ere zatikatzeko. Eh, kezkagarria dena da, eh, beren, e, eh, esen sartua da, eta amaren talde horretan eta amaren talde horrek e, solider eta eta mm, konfederazio hori e, du beraz, ikuspundua da, e, kezkagarria dena da, polizia pixkaneka pixkaneka mozten dena gizarteari, eta isolatzen ari dena, bakartzen ari dena, eta hori biziki lan da horrek eh, hori existitzen da, e, e alenek zuen bezala, uh, gobernu autoritario horietan, eta hori ikusten da, um, Estatu batuetan, ikusten da ebe, Txilean hola zen, Espainian hola zen, hola da beti. Eta e, polizia moztua delarik e, gizartetik, hori e, da gizartearen zat. Landierra da polizia entzatele, baina landierra da pol, e, gizartearen Maite, eh, maite ubidia beraz, e, <clears throat> egia da ego eta initz urtez eh, izan dela eta segitzen du funtsian kontrola eta eta hori. eta zer iduritzen zauzie, guai ikustia hemen frantzian olako bidea ere hartzen ari dela, badea e, erakaspenik funtsian, zuek ukanduzien eta... Eh, mozal lege hortaik, eta ze, ze ondorio kartzen duen, eta eta ze ondorio izaiten alden hemen ere? Ba, nik uste finean eh, ezinbestekoa dela e, ba, memoria txikitzea eta ezinbestekoa dela ba, konturatzea e, soikotasun maila altu hau ez dela ez zertetik etortzen, hau da, egon direla aurrekariak, hau da, Euskal Herria bere osotasunean hartua, e, urte luzetan, amarkada luzetan, elaborategi bat izan da, hau da segurtasun eta kontrolaren gaineko e, neurriak e, martxan jartzeko, batzuk legearen babesarekin eta beste batzuk ikustizalegalak, ba nolabait laborategi bat izan da, ez? Eta baita erantzuna antolatzeko orduan, eta naiz da onartu kazetari naizen gisa ba, kazetariak e, edo kazetarien lana e, ba, kaltetu ateratzen dela asko lege honen, honen bidez. Uste dut ezinbesteko dala ba, lotura hori egitea gizarte honek pairatu duenarekin eta oraindik pairatzen duen eskubideen e, bortxaketa hori horrekin e, ba, lege berriarekin. Hau da, Finean, logika berdinari, naizta gauzapen ezberdina izan, edo bilakare ezberdina izan, logika berdinari erantzuten dio, gaur garkoz, adibidez preso hori batzuek pairatzen dituzten eskubideen murrizketak, e, fitxategia dala eta, edo zen momentuan posiblia dala pertsona e, hoiek e, kontrol batean geldituak izaitia, eta oain dela marka da bat e, e emandako fitxak eta horren eragina pairatu eta e, izan ditugu e, kasu latz lasgarri e, batzuk e, igor uriarte eta oierroaren kasuak nabarmendu nahi dituzke, e, ipar euskal herri honetan bere bizitza antolatua familia eta eta lan antolatua, eta ego herrirat bidari dituztela, dugon bidatu dituztela joiteko, ez dituztelako e, frantziarra ragintariek eskatze dituzten paperak, orduan, nik e, uste dut importantea dela horrari bat egitea. Hau da, konturatzea lege bakoitzak ekartzen dula zama berri bat dagoneko oso zamatxua dan eskema bati. Ez? Eta holan, eh, nik uste dut identifikazio gehiago eh, lortuko dala, ba, erritarre kontura daitezen zenolako importantea dan elege hoien aurrean posizio aman komunak eta e, mantentzea, ez? Berez, mobilizazioak izaten ari dira dagoeneko baionan, ez? Eh, azken larun bat hauetan, eta indartsuak eh, gainera, eta nitza gainera, baina uste dut importantea dela baita ere, ba nola baite, azalpen orokor bat ematea eskema horren inguruan. Bertzela oso agenda frantsesari doturiko e, ba, gogoeta baten aurrean egon gaitezke, eta uste dut ez dela horla egia da agenda frantsesaren parte dela lege hori edo lege hoiek, ez? Bai, segurtasun legea baita separatismoen kontrako legeak, baina finean uztartzen dire herri hontan aplikatutako eh salbuespen le, legediarekin, ezta? Eta usteut importantea dela uztardurak hoiek egitea ulertzeko zein den bilakaera eta tresna hobeagoak lantzeko denon artean baitare, ba eh, erronka berri aurre egiteko. Beste puntu bat, beste alde bat ere, uh, eh, momentuan aipatu ez duguna, hor, uh, eta hoiana, seguritate pribatua ere, aipatzen dela, hor, eh, lege horretan, badela, funtsian, eta gero eta gehiago ere igurikatua da funtsian ondoko urtetan, hor, uh, izanen diren gertakari batzu, errukbiko munduko kopa edo joko olimpiko, eta, eta funtsian agertzen da, bai, gero eta gehiago izan diela, eta hori, hori ere, irrisku bezala ikusten duzu, eh? Arkiki bai, eta hor badaia danik bon, privatizazioaren eh, eh, afera, eta horrek ezan nahi du, enpresa pribatuek enplegatzen aldituztela be polizia batzuk eta o, beren e, sekurtasuna egiteko. gain, gainera e, poliziak beren kargoa e, izanik ere al, kumulatzen aldute enpresa pribatu horien e, diruarekin, eta hori hor argiki... E, be, katastrofikoa da, zenta ikusten dugu jadanik polizia berak, poliziaren jauntzia duelarik zenolako e, eh, kerta erakertatzen diren, beraz izanen direlarik e, enpresa privatu batzuen eh, eskuetan, hor zer gertatuko den e, nork daki, eta biziki zaila da hori e, neurtzea, eta gainera e, maitek jaiten zuenaren e, ikuspegitik, fe, da hor privatizazioaren gauza eta hori dena, Euskal Egean eta ikusi beharko dela zer jemanen duen, e, biziki zaila baita eh, aurre ikustea pri poli, behin polizia bat, eh, enpresa privatu baten esku delarik zer gertatuko den. Eta beste gauza bat, jakes, da polizia ere, toki publikoetan, beren armekin ere, goiten alko direla. Hori, Eh, bere lanetik kanpo ere, funtsian, eh, hori zeiten alko da, hori arrazointzat edo e, bederen erraiten dute, gertatu dela e, atentado batzu izan den momentu batzuetan eta polizia beren armeekin gabe zirelakotz, ezin izan dutela duse egin, eta bainan, Eh, lege hori hola pasatuz, beste ondorioak ere izaiten aldira behar ba. Bai, ez. <laughs> Okerrena ere beti asmatzen aldugu, eh? e, askotan gertatzen baita. E, e, Orokorki alen lagriak zuena ere ustion, da jatorria edo abia puntua dela, Bon, seguritate lege horietan eta gertatu diren, atentatu batzu, duela bosturte edo, edo berrikiago, baina gero edatzen dela gizarteko funtzionamendu osorat. Bai, bon, dena den hor, bada hor, eh, lehen, gaten eh, <clears throat> eh, poliziaren eh, lobi, lobby azkar bat, eh, sindikatuek lobi azkar bat ematen dute, eta beren armekin ibiltzea ere eh, eskatzen zuten aspaldidanik, atentatuak, kakotzen artean ongi etorriak izan dira hienzat, eh? estakulu horrekin eh, defenditzen dute, baina lehenagotik ere hori eskatzen zuten, eta beren seguritatearen zat. Bon, hala, polizia batzu armekin ibiltzea, eh, edo bon, eh, voilà, ez dakigu zer gerta horren ondotik, baina bon, da beste, beste elementu bat eh, lege horretan ere sartzen dutena, bon, ispiritu osoa eta ez da debaldetan, eh? Poli, eh, polizia hoi batek du eh, lege hori egin, eta beraz egin du hor eh, polizia eh, izan den ikuspundutik, eta poliziaren eskubideak zabaldu, eta jendartearenak eh, murriztu. Eh, irudietan argi da, eh, poliziak izaten alko ditu jende guztien irudiak nun nahi, noiz nahi, nola nahi, eta bere irudiak propioak neork ezingo ditu hartu. Hori da, zera, eta beraz, arlo ara, poliziaren uh, eskubideak eta eta almenak eh, zabaldu eta jendartarenak mugiztu hori da filosofia. Mm -hmm. Oiena, bai. zerbait, nahi zinuen? Hor, galdegin baituzu, eh, hor eh, privatizazio horrek ere zekartzen duen, eh, ostioan gure artean eta Eh, legea abiatu duen eh, horrek, fober gorek, badu ere bere enpresa propioa, pribatua segurtasunerako enpresa. Beraz hor ere, eh, bada lobi, fei duridu, hasteko lobby lan bat egina izan dela, edo eta polizia sindikatuekin ere eskuz esku mana izan dena, jakesak horreita zuen bezala. Beste eh, lege bat ere aipuda azken egun hauetan separatismoen kontrako legea, eh, oden beste lege bat da, eh, beste eh, alde bat. Baina eh, baute du horrek ere eh, zerbait ondorio, hoitan aipatzen ginuen eh, seguritate legean bezala, ondoriorik eta gizartean eta jenden eskubideen eh, murrizteari buruz, alean ajean. Eh, gizartean, eh, eh eran ezakenik lege hori dela eh, frantziako eh, gobernuaren eh, nola erran. Eh, gobernuak duen eh, frantziaren ideia bat edo eh, mito bat. Horren eh, gibilan, ene ustez da eh, jakobinismoa. Jakobinismoaren eta hori da dogmatismoa. Ez da jakobinismoa frantzian e, galdezketatzen al. Ez da guai ez da gehiago iduriz eh, beste proiekturik aurkesten al. Ez duzu eh, federalismoa aurkesten al. Ez duzu beste proiektu bat eman ezan e, e, sinesteak erraiten duen proiektu bat presentatzen al publikoki edo Hora, eh, nahiz eta indarkeriarik ez duzun erabiltzen, lege horrek, ene ustez hori debekatuko du. Ez duzu jakobinismoa edo jakobinismo modeloa galdezketatzen halko. Ene ustez hori da horrengi bidean. Eta, eh, eta... Erraiten notelarik republikako prinsipuen askartzea, azkenan hori diteike, jakobinismoa. Enetzat, en bai. Enetzat eh, hori aipatzen dutelaik republikako prinsipuak, hori dute uh, eh, giberean, jakonismoa. Ez da beste, be, beste prinsipiolik, zen eta zen eta bada guai urteak usten zut um, ikusi ditugula, e, badira eskola batzu e, mutikoak eta neskak behesten dituzte, eta hori ez da guaikoa, eta eta eta olako somat uh, igerika lekuetan uh, ordutegi bereziak emaztentzat eh, eta hori hori utzi dute egitea. eta hori, zera islamismoaren estakuluarekin lege hori pasara nahi dute, baina giberan ene ustez hori da proiektuan jakobinismoa sinkatzea eta ez, ez jakobinismo hori galezketatzea, galezketatzeko posibilitatea ustea. Mm-hmm. Oden, euh, lege horien aintzinean, edo proiektu horien aintzinean, e, euh, ze errekurtso da, zer da. Ordean, randuzu, Bixente, e, euh, kolektibo bat badela, muntatua, amaren taldea, e, eta zer... Zer egiten da konkretuki, aurre egiteko? Hori uh, aspaldikoa da, eh? hori eh? talde horrek sogarazido eh, taldea, baina kolektibo bat eh, sortu da lege honen kontra mm. burukatzeko. Bai, eh, sindikat, elkarte eta, eta partiduan artean, baina eh, hori da parte bat bakarrik, zeren uh, eh, zaira da biziki, zeren da gizarte osoa, eraldatu dutena, eta hasiz uh, duera, duera initzurte, hasi dute sindikataka ahultzen, eta sindikatak eh, ultzearekin eh, elkartasuna hautsia izan da. Bai, aipatzen dira sindikatak, baina eh, diferentzia egin behar da CGT eta LAB bezalako sindika bat eta polizien edo korporazio baten sindika baten artean, zeren alianz bezalako sindikata batek defenditzen du, korporatismo bat, ez du uh, <clears throat> langile, langile euh, eta talde bat uh, defenditzen euh, euh, bere eta erosteko ala emendatzeko adibidez edola e, eh, privilegio batzeko e, eh, defenditzen ditu eta uh, hartzen bali baduzu uh, estatu batuak uh, begiratzen bali baduzu adibidez han uh, sindikatak ahulak dira biziki aliz uh, e, polizien sindikatak, bai, uh, biziki, uh, biziki azkarrak dira, eta da uh, gizarte modelo honetarat uh, erakartzen gaituzte, eta sindikaten uh, ahultzeak zer ekarri du ere, ekarri du uh, borroken uh, eta antolaketa ezabatzea ere, eta ondorioz, uh, be uh, ator horiak bezalako mugimenduak sortzen dira, antolaketarik gabe, eta... Uh, eta helbururik gabe, zeren eh, mugitzen dira gauza desbertin hainitzen zat, eta azken finean, eh, diendeak, afen, neok ez eta azken finean, uh, eh, estadoak biziki, <clears throat> biziki uh, agertzen da, sinikaten kontra, eta eta gizarte, uh, gizarte kontra, blokaja egoerak uh, sortzen, sortzen ditu, eta eta azken finean eh, ez dut ez dut eh, luzaz eh, egonen nortan, baina azken finean sozietate modeloa e, proposatzen dunkuna da Estatu batuetakoa eta nahi, nahi barin baduzu diakitea zer den miseria, ez pobrezia bai, baina bai miseria gizarte batean zoaz Estatu batuetarat ikusiko duzu zer den pobre e, izaitea miserien e, bizitzea han, Eh, badugu marja honu, baina hartaragoaz. Mm -hmm. Iardokitzeak, jakez, ordeon, errandugu e, eh, eh, manifestaldiak badira, e, izan dira, segituko dira oraino, e, mobilizazioa zertan da? Bai, bada hor, bon, lau, lau, batez segidan manifestaldiak izan dira, e, ipar eskolerian eta frantzestatuko... estatuko La hamar pasa erritan, beraz biziki eh, mobilizazio zabala, e, geografikoki, baita ere sozialki eta politikoki, zeren hor eh, indar desberdin uh, frango elkartu dira, bai alderdien aldetik, bai sindikatuen aldetik, baita elkarten aldetik. Spaldiko partez, uh, ez da izan alako zabaltasun bat, mugimenduetan, hori azpimagatzekoa da, eta e, mugimendu horrek segitzen du, e, eh, lagun batero beraz bada e, manifestatzeko gogoa, Ipar e, Eskolegian izaren dugu datorren lagun batean beste mobilizazio bat e, eta mm, hori da nik uste gapsa funtsezkoa, legea momentuz e, senaturat e, abian dela, behar da presio handi bat egin, Eh, lehen erana izan den bezala, eh? baditugu hemen esen eh, natali batzu, baditugu diputatu batzu, eh, konduak eskatu behar dizkiegu, eh, horiek behar dute erran zergatik bozkatzen duten, eta presoa egin behar dugu, horiek ez dezaten bozka eta egin dezaten. Beraz hor, indarra handi bat sortu behar da, eh, ari da, eh, Eh, eta segitu behar da horretan, segitu behar da hori esplikatzen, azaltzen jendeari, zoin diren riskoak, eta albezain bat fronte zabala atxekin. Bebentuko argi eta garbi, parioa egiten dute eh, pestak izan dira, egu eh, behi urtatsa, eta, eta atxa hartuko duela mugimendu hori, eta ikusiko jiran zer gertatuko den, hortan da bebentuko parioa. Mhm. Oiana, segitu dituzu hor azken aste hauetako mugimenduak, hemen eta mendik kanpo ere, frantzian, eta e, nola zenitzen duzu zer da temperatura? Be, janen nuke, bo, mobilizazioak biziki jendetsuak izan direla e, frantziako estatuan eh, izan diren manifestaldietan, bai honan ere, eta gainera kontuan izan behar da egoera sanitarioa ikusirik eta kopurua, kopuruari begiratzen badin badiogu e, garrantzia bat duela, eta gehiago giroaren edo temperaturaren aldetik, uste dut aski elektrikoak eh, izan direla, ikusi dugu azken larun batean adibidez eh, Parisen e, eh, eundaka atxiloketa izan direla, eta bortizkeria hainit, eta gainera atxilotuak izan direnak e, gehienak kargu gabe atera dira, e, hor bat beldurtzeko e, nahikeria bat e, frantziako gobernuaren partetik. Eta hor jarrigiki, erakusten dute, eta ostion ere ejana izan da, be, orain duten atxikitzeko manera bakarra dela poliziaren eh, be, bortizkeria eta beldujaren, beldujaria esker. Eta eh, gehiago, be, kasetari ikuspegitik edo, hor eh, argiki badira bi kontakizun posible direnak, E, bada fe, manifestaldia or, bere osotasunean kondatu nahi bada badira bi kontakizunak egin behar direnak eta be, lege horiek guziek ahiskoan ezartzen dute bata gailentzea eta hori da prefeturak eta estatuak eh, nahi duen eh, zabaldu nahi duen diskurtsoa beraz uste dut hor jendea zinez ari dela hau hartzen eh, be, badela E, orain arte hainitza ipatu dira lehatzea autoritarioak, azken biurtetan hainitza eh, jakaurian mugimenduarekin, eta juste dut ez dela gehiago lehatzea autoritario bat, hainan iduriduari direla antolatzen autoritarismoa, alen, alenak gaiten eh, zuen gisara. Mm -hmm. Maite huidia, hor hainitza uh, bon, ipatzen dugu hori bon, frantxez legedia baita edo lege proiektua eta hori, baina egiten zinuen eskolegi mailean berdin ere, ba, o, eh, badela eh, zer gogoetatzeko orokorki funtsiana, seguritate edo seguritarismoa eh, datua baita mugaren bialdetan. Bai, dudarik gabe ez, justu bestela lan dako behiratzen begiratzen nahi nintzen, oain dela urte batzuk hiltzen, Espainiar ezkertiar baten e, eh, boibilbidea edo adirazpenak eh, ezaguna da eh, Julio, Julio Angita, alderdi komunistako kidea, eta berak erraten zuen ez beldurrik e, emboterearen arrabotxari baizik eta herriaren isiltasunari. Eta uste dute ondo datorki esaldi hori ba, ulertzeko zein den erronka, eta erronka nik uste dela finean Eh, Euskal Herri mailan gure eh, askatasunen inguruan ba nolabait eh, moldeak edo aman komunak lantzea, ez? Finean ba, bai definitzea, bai ondo ezaugarritzea herri honek bere askatasun eta eskubideen inguruan zen motatako estatusa demagun euki nahiko luken etorkizunean, ez? Era horretan bai aurre egiten, ba, ba estatuek martxan jartzen dituzten lege eta arau baina era berean e, propositiboa izanik e, nolabait alternatibak eta proposamenak mai gainean jartzen e, e, horren inguruan ezeren e, finean orain ikusten ari garena da osasun e, egoera edo pandemia egoera baliatzen ari dara aspaldiko ametxe bat, bueno, ametxe gaizto bat herria den dako, baina aspaldiko botere dunen ametxe bat edo eredua e, plantan emateko eh, baliatu dutela, ez? E, eh, Frantziko gobernuak hasik legibiltzarri gabe gobernatzen du e, bakarrikan eh, beraiek hartzen dituzten erabakiak eta are eh, aipatzen ditugun lege hauekin ba erabat e, baztertzen dituzte ba gizarte erabileak eragileak eta oro har e, ba zehatz batekin etortzen ez diren sektore guztiak horrek karren arriskoarekin ezta ordune bai nik garrantzi ematen diot e, ba proposamenen e, atalari ez e, finean estrategia man komunak e, lusatzea edo ustartzea sektoreka erantzunak emateko, baina batez ere alternatibak eta e, baita ere irudikatzeko. Mm-hmm. Alain lagia, hodion, duidia lege mailan egoiteko ba, momentuan e, lege proiektua senatura doa, perriz da eta deputatu erat. E, zer errekursoa, hodion, irriskoa da dena den ikusten dugu e, eldu dela, dena den, e, naiz eta pixka bat eh, moldatua izanen den, eh, ze rekurtso da eh, lege mailan eta... Legea boskatuko duteraik, behaz uh, oposizioko edo boskatu duten lege biltzarkideek uh, konstituzionalera joaiten alko dira. Eta beharko dutean argumentatu ze, zer den beren, beren ustez konstituzioaren kontra joaiten dena. Eta hor, eh, konstituzionalak erabakiko du. lege hori pasatzen den, usoki edo ez, e, e, artikulu batzuk entzen diren edo ez. Eh, jakinez eta hor... Eh, Kontro... konkretuki gehien bat, da, goita laugarren artikulua ipatzen dena, edo besteak ere badira konstituzionalak. Ah, bosgarrena ere. Ostean no, e, ipatzen ginuen, behaz poliziak laneko ordu, bai. daik mm mezia poliziak Eh, lege horren arabera militar bat eh, bere lanetik kanpo joeten alko da armarekin eh, bere txerat, bere erosketa egiterat eta hori ez da polizia hor jokoan. Mm-hmm. hori e, eguziaik aipatzen alko dira eta gero jakimer da kontrola mugatua dira konstituzionaren uh, kontrola egiten dute, ez dute geho Europako legediaren kontrola egiten al. Eh? Beaz, pasatuko da edo ez eta gero aplikatuko delaik, eh, kasuan, eh, kasuan kasuko eh, zera e, epaietan, e, errekursoak gehien bat militanteak egiten dituzte, hmm. eta errekurtso horiek duetena aldira, behaz Europako epaitegietarat, e, izan da dien Estrasburgo edo Luxemburgo, e, zera Europa bat lege legediaren kontra zerbait atxemitema da. Mhm. Ados, ondoko itzordua, jakes, ordeona, elduden larun batean? Elduden larun batean, bostak eta erditan, Errepublika plazan, handik abiatuko gira eta imiliko gira oinezko karriketan, eskutan, eh, ez eh, eskoraz, eh, zera horiek, de flambo, eh, ara, Suarria. Eh, eta hori beraz gure lagun bateko itzordua. Eta gero ikusiko dugu, hor eh, <clears throat> kolektibo osatzen duten talde guzien artean, eh, zen horako segira manen dugun, baina pentsatzen dut, eh, sartzean ere, hor urtahilean mobilizazioak segituko dola. Muntza, esker, azteko naraino etogirik, eh, maite huidia, Oian Atezer, Vicente Vrino, Jakes iru eta Alen lagea, eta be, aipatuko dugu berriz ere, edo den urtahilean, zertan ote den lege proiektu hori. Mil esker eta bestaldi bat arte. Mil esker, desan ongi.